Sesungguhnya Anna sesungguhnya Inna sesungguhnya Anna sesungguhnya Karena seakan-akan Lakina akan tetapi la La'ala semoga supaya Laita andaikan Inna sesungguhnya Anna sesungguhnya Inna sesungguhnya sesungguhnya Ka'ana seakan-akan Lakina akan tetapi La'ala semoga supaya Laita andaikan